Біжи, біжи, запізнишся на репетицію, козел, радісно відгукується Еріка. Чому ви з Рудим не можете нормально спілкуватися? Уже вкотре я порушую цю тему, тему їхніх стосунків. Еріка саме почала готувати нам сніданок, вона зітхає. Ой, летіли вдень осінні, дикі гуси до самотньої верби. Там, де двоє, там весілля, а де троє перші ягоди журби. Проспівала і замовкла. От і думай, Міро, що вона мала на увазі. Дивна пісня, дивна Еріка, щось із цією піснею не те, щось із Ерікою не те. Але ще щось, щось вагоміше і дуже обачне стримує мене від запитання. Що ти мала на увазі, коли заспівала мені цю пісню, Еріко? Щось мене стримує, смикає за рукав, гальмує. Ти не хвилюйся. Врешті-решт, усе налагодиться, так не буде завжди. Завжди ніколи нічого не буває. У цьому світі мало сталих речей. Таких сталих, як моя сліпота, таких, так, таких сталих речей мало. Все минеться, все минає, минеться і це. Еріка кудись пішла. Я не стала допитуватись, куди саме. Мені не можна влазити у кожний закапелок її життя. У неї воно було до мене. Є своє життя зараз і буде своє життя незалежно від того, чекатиму я її у якомусь закапелку чи ні. Хоча мене лякає думка, що в мене може не бути Еріки, що її може не бути в моєму житті. Дивно, за кілька днів ми дуже зблизилися, і я розповідала їй такі речі, яких не розповідала нікому, навіть родому, навіть мамі. Адже рудий, мама, батько це найближчі для мене люди, яким я можу розповісти майже все, за винятком дуже особистійних речей чи дитячих дурниць, за які трохи соромно. Майже все це багато. Насправді це дуже багато. Еріці розповіла більше, ніж майже все, щось поміж майже всім та всім. Я переконана, що все не розкажеш навіть собі. Простіше розповісти все про когось, от як я розповіла Еріці про Рудову. А так як рудий уб'є мене, точніше захоче вбити, коли дізнається, що Еріці відомо про його дивацтва. Він уже почав мене підозрювати. Та борони Боже, із цією думкою я пішла з кухні, щоб зайнятися творчістю, з'явилося натхнення написати пісню. Я іноді пишу пісні. Еріка повернулася і вже щось розставляла на підвіконі, щось важкувати, Щось у кількості п'яти штук. Сьогодні я зловживаю словом щось та бісі з ним. Гей, сонна царівно, чим займаєшся? Я чую, як Еріка перевіряє кімнати, чи є роди, чи немає. Пишу пісню. Чекай, майже вже дописала. А що ти принесла? та ще й в такій кількості? запитую в неї. Пісню? Отже, ти пишеш пісні? Це дуже цікаво. А які? Ті, що я чула на узвозі? Я посміхнулася. А я не пам'ятаю, що я саме тоді співала. Того дня тієї хвилини я могла співати будь-що. Могла своє, могла народне, могла співати щось авторське. Я пишу пісні, які схожі на народні. Тим самим займається Ігор Поклад та Юрій Рибчинський, як мені здається. Ой летіли дикі гуси та чарівна скрипка, стилізовані під народні пісні.